Ba, urtengo herriurratzen eh, kantuaren inguruko sedasun zonbaitzu bilduko ditugu orain, bideoklipa grabatzen aurkitu baititugu Donostiako Elkar Estudioan, Willis Rimon eta Niko Etxart musikari eta kantaria. Izan ere, aurtengo herriurratzen eh, kantua Willis Rimonen eskutik jasoko dugu eta Niko Etxart musikari eta kantaria gonbidatu dute aurtengo kantuan parte hartzera. Elkartasuna eta modernitatea azaleratu nahian atxik ikastola bildua izanen da. Hautengo errurratzen leloa eta lelo unekin rokaren erritmopean aktualitateari begira jarriz idatzi dute aurtengo pieza. Willi Stuimon talde izan da kantuaren egile, jurgi ekizak idatzi ditu letrak, eta onakoa kontatu digu. Ebe badu aspaldi nahi genuela egin uh, kantua, eta egia errateko gure izena proxatu genuen gure, gure buruz horren genuen egin, eh. eta doazen bat urte, eta azken finean daitu gaituzte urtean, Eta, eta gu, biziki bon, pozik ginen horretan, nahiz eta normalean taldea pausan izan, beraz, eh, zen gara jonenagoetako, beraz, beraz, gauza beraz, baita, beraz, beraz, egitea letrak dira hasi gira aurtengo jogatzeko lemarekin hor atxik ikastola bildua. Eh, eta hasi gira hasi nahi sortik idazten eta letrak dira hori pixkat erri espiritua aipatzea, baita aktualitatea, bat ez dira orten hor pixkat berezia hor ziguruko ikastorean historia eta abdiena, beraz ez dira gauzak zuzen, zuzenki aipatzen, baren salatu hori pixkat azpimarratzen, eh, zerbait nahiko aldarrik katsua edo batekin egitea importantea baitzen aurten ni ustez eh, sartzea berriz horako borroka batean, horako manera batean, eta hori. Ba niko etxartek ere bere ale ekarriko dio aurtengo doinuari, azpimarratuko dugu herri urratsen lehen edizioko kantua berak egin zuela eta ordutik bospaseietan ere partu hartu al izan duela. Ba pozik agertu da aurtengo eh, herri urratsen ere serkian parte hartu izana eta berak ere honakoa kontatu dugu. Bai, bai, ni, ni naiz eta nurean eh, eh, eh, invitatu bat bezala. E, e, berrek esatzen dute eta lugusko imitatua nizala, baina, bueno, sinetxi nahi dut, eh? Iziariko xantza, iziariko suertea dut, e, niz eta e, ni baino askoz gazteago diren eskoleriko musikariak, interesatzen direla nik maite dudan rock fundamental hortaz. E, maite minduak direla, bakizu, eta Eh, eh, gaztekin, eh, nire adineko persona bat gaztekin eh, nahastea, gazteago senditzen iz. Ni aur ere. Hau, fundamentala, enik eran enekek, fundamentalista duk. <laughs> Totala, ba, bai. Bai, e, jota su eta badira solo politak eta hola, eta oso e, jendea, jente ona da eta ene onda berdinean ibiltzen dira. Baniko etxarten adirazpen hauekin geratzen gara eta bururatzeko aipatuko dugu eh? kantua entzuteko oraindik itxen beharko dugula pixka bat martxoaldean plazaratuko baitute aurtengo errurratzen kantua.